Dievam arī Latvija klausītāji ir otrdiena, 7. decembris ar tevi ētrā priestris Pēteris Skudra. Šoreiz eh, šī katehēze mums ir ierakstā, eh, nevaram satikties tiešraidē, bet eh, mēs varam šodien pārdomāt pāvesta Franciska vizītes Kiprā un Grieķijā vizīti, un tās vēstījumu, ko mēs arī varam paņemt katrs sev. Mēs vakar runājām par tām lietām, kam pāvests Francis pievērs uzmanību Kiprā. Tad viņš apmeklēja šo salu vidusjūrā, norādīja, ka šī sala ir tā, kas ir bijusi kā evaņģēlija un arī civilizācijas viens no šūpuļiem šeit mūsu kontinentā, ka caur šo salu tad gāja labā vēsts, ir tajā aktīvi darbojies apustulis Barnaba un apustulis Pāvils ceļā uz Romu piestāja šajā salā, tad arī varējām ieklausīties pāvesta vēstījumā un aicinājumā uz brālību, uz cilvēcību, norādot uz to, ka mēs varam būt patiesi uzticīgi savam aicinājumam, tikai tad, kad mēs esam cilvēcīgi, kad mēs uzlūkojam pārējos cilvēkus sev apkārt kā brāļus un māsas. Pāvests arī mums Kiprā atgādināja, ka mēs esam katoliskās baznīcas daļa, un katoliska baznīca nozīmē visaptvaroša, universāla baznīca, tāda, kurā ir vieta visiem cilvēkiem, ikvienam, kas vēlas saņemt dievu žēlastību, ka tajā ir vieta ikvienam, kuru dievs ir radījis un kuru viņš vēlas piepildīt ar savu mīlestību. Tad aicinu šodien pārdomāt un pārlasīt vēstījumu, ko pāvests Francisks ir devis Grieķijai, Eh, tad uh, sestdien, svētdien un uh, pirmdien uh, pāvests pavadīja uh, laiku uh, šajā uh, valstī. Tātad uh, tā ir uh, daļa no pāvesta nu jau 35. vizītes, kuru viņš uzsāka uh, ceturtdien, sākot ar apmeklējumu Kipras salā un uh, Eh, vēlāk dodoties uz Grieķiju, kuru viņš atstāja vakar eh, pēcpusdienā. Un, eh, jā, tad kam pāvests pievērs uzmanību Grieķijā? Pirmkārt, jau pāvests kā vienmēr atgādina to, ka viņš šajās savās vizītēs dodas kā svēceļnieks. Un šeit viņš dodas kā svēceļnieks uz uh, vietām, kurās valda garīguma kultūras un civilizācijas pārpilnība, lai smeltos laimi, kas iedvesmojas, iedvesmoja lielo baznīcas tēvu, svēto Gregoru no Nisas. Tad tas ir tāds viens no svētajiem, kas ir darbojies šajā šīs valsts teritorijā un kas, var teikt, arī iedvesmo, tā kā pavesta vizīte ir kā tāds aizbildnis šai vizītei. Un eh, vispirms jau eh, pāvests kā ierasts eh, tikās ar dažādu tad ar šīm varas, varas pārstāvjiem, ar diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, ar kultūras pārstāvjiem, un viņš norādīja uz to, ka šī valsts, kura ir kā tāds Eiropas eh, kultūras un civilizācijas eh, šūpulis ir atgādinājums mums, ka laime nav individuāla un izolēta, bet tā dzimst no izbrīna, tā tiecas uz bezgalīgo un atveras kopienai. Tā ir vieda laime, kas no šīm vietām ir izplatījusies visur. Bez Atēnām un bez Grieķijas Eiropa un pasaule nebūtu tās, kas tās ir tās būtu mazāk zinošas un mazāk laimīgas, tad mēs redzam, ka pāvests novērtē gan šo uh, filozofisko, šo kultūras mantojumu, uh, bet arī tad uh, šo atziņu par uh, sabiedrību. Arī demokrātija nāk mums no Atēnām, no Grieķijas, un uh, Tāpēc arī pāvests norāda uz šo atziņu, ka, ja mēs gribam būt patiesi laimīgi, tad mēs nevaram laimi sasniegt individuālā un izolētā vidē, bet tā dzimst tad, kad tā atveras kopienai. Te arī tāds tad, atgādinājums par to, kas ir baznīca. Jā, ka baznīca vienmēr ir kopiena, tā nav kaut kāda individu sapulce, kur sanāk individi katrs par sevi, saņem kaut kādas žēlastības priekš sevis un dodās tālāk. Nē, Tātad baznīca ir, un arī visai sabiedrībai tādai vajadzētu būt, ka mēs apzināmies to, ka esam radīti attiecībām, esam radīti kopienai. Tātad arī mēs šeit Latvijā, ja mēs gribam būt laimīgi, tad mums ir jāraugās uz kopienu, jā, kā mēs varam uh, atbalstīt viens otru, kā mēs varam kalpot viens otram, nevis ieslēgties savās interesēs, eh, savās vajadzībās, eh, savā egoismā, arī, arī kā kristieši. Ja? Tātad mana ticība nav tikai mana personāla lieta, bet eh, mana ticība ir saistīta ar attiecībām ar citiem cilvēkiem. Pāvests Francisks arī uzru, uzlūko šo vidi, kas ir Grieķijā. Viņš atsaucās uz Akropoli, viņš atsaucās uz Atusa kalnu, uz Olimpu kalnu. Viņš saka, ka šie kalni tad liek mums pacelt acis un uh, orientēt savu ceļojumu pretī augstākajiem, pretī Dievam, jo mums ir nepieciešama transcendence, lai mēs patiešām būtu cilvēki. Tātad, jā, mums ir vajadzīga kopiena, lai mēs varētu būt patiesi cilvēcīgi, bet arī mums ir vajadzīga šī transcendence, ka mēs neieslēdzam tikai savu skatienu kaut kādas savas kopienas ietvaros, bet mēs vienmēr visi kopā raugāmies vienā virzienā. Tas arī ir eh, tas, ko eh, mēs varam atrast pāvesta Franciska apustuliskajā pamedinājumā ģimenēm, ja, kā arī ģimenes nav kaut kādas noslēgtas sevi eh, ļaužu kopienas, kuras raugās tikai tā uz iekšu, kur cilvēki skatās viens uz otru, bet kur drīzāk cilvēki visi skatās vienā virzienā. Ja, tas arī ir tāds arī atgādinājums par uh, baznīcu un par sinodālo ceļu, ka mēs nevis baznīcā, piemēram, draudzē, kurā mēs katrs ejam svētdienās uz dievkalpojumiem, varbūt iesaistamies biežāk, mēs ne tikai raugāmies viens uz otru, cik mums ir labi uh, savā starpā, bet uh, ka mēs visi kopā raugāmies vienā virzienā, ka mēs visi kopā raugāmies uz tām lietām, kas mūs transcendē, kas ir kaut kas augstāks par mums, un kas eh, liek mums vienmēr aptvert jaunus apvāršņus un uh, atklāt to, ka mēs esam spējīgi uz kaut ko vairāk, nevis ieslēgties tikai uh, sevi un tajā savā vidē, kurā mēs jūtamies ērti. Uh, Pavests Francisks arī norādīja to, ka rietumi ir radušies no šejienes, no Grieķijas, Un eh, varbūt šobrīd eh, tad rietumi cenšas apslāpēt nepieciešamību pēc debesīm un sevi ir ieslodzījuši krātiņā, ko eh, pavada neremdināma alkatība un patēriņš. Viņš saka, šīs vietas aicina ļauties izbrīnam par bezgalīgo skaisto un par ticības prieku. Jā, tas arī ir aicinājums tātad vienmēr spēt brīnīties, spēt uh, priecāties arī tad atklāt uh, to, kas pārsniedz mūs, tad šo bezgalīgo, atklāt uh, skaisto, kas uh, liek mums priecāties par pasauli, par uh, tās radītāju. Un uh, pāvests tad arī sacīja, caur šejien ir gājuši evaņģēlie ceļi, kas vienojuši austrumus un rietumus, svētvietas un Eiropu, Jeruzalemi un Ropu, Romu, Tie evaņģēlija, kas tika rakstīti grieķu valodā, lai izplatītu pasaulē cilvēkus mīlošā dieva labo vēsti. Ja, tik tiešām arī, piemēram, ja mēs gribam saprast svētos rakstus, ja mēs gribam ja saprast to vēstījumu, ko ir nodevuši evaņģēlisti, tad tā ir grieķu valoda, kurā tad arī lielākā daļa no jaunās derības ir pierakstīta, kurā mēs uzzinām par Jēzus dzīvi. Tātad šī iemiesošanās Dieva vārds izvēlējās šo valodu, ja, grieķu valodu, lai nodotu mums savu vēstījumu, un tāpēc arī pāvests tad vēršoties pie Grieķijas amatpersonām norāda, ka zināmā mērā tad viņu valoda ir kļuvusi nemirstīga valoda, kas ir kļuvusi par dievišķās gudrības balsi. Uh, Jā, pāvests saka, tad, ka Atēnās mūsu skatiens pievēršas ne, ne tikai augstākajam, tātad tām lietām, kas mūs pārsniedz, šiem kalniem, arī atceramies, ka antīkajās kultūrās kalni vienmēr bija vieta, kur sastapties ar Dievu, saka, bet tad arī Atēnas ir tā vidne, kura mūs aicina pievērst savu skatienu arī tuvākajiem. Jā, viņš vidusjūra atkal atsaucās uz šo vidusjūru, kas ir kalpojis kā tilts starp tautām, eh, tad eh, cilvēki ir attīstījuši atziņu par demokrātiju, par piederību pilsētai, eh, jā, tad šīs polises, kas veidojās Atēnās, Un eh, pāvis saka, šeit ir dzimusi demokrātija. Grieķi ir šūpulis, kas tūkstošiem gadu vēlāk kļuva par demokrātisko tautu māju. Un eh, te atkal pāvis vērsās pie Eiropas Savienības un eh, par šo sapni, kas viņam ir par mieru un brālīgumu, kā arī Eiropas Savienību, mēs zinām, tika izveidota pēc kara ar šo sapni par mieru un brālīgumu starp eh, tautām šajā kontinentā. Arī latviski, pateicoties mieram tuvu, eh, varam lasīt eh, šūmaņa atziņas un to mērķi, kāpēc viņš rūpējās par to, lai tiktu izveidota Eiropas Savienība, ka tātad tā mums liek paraudzīties arī uz cilvēkiem mums līdzās, uh, ka mēs visi varam būt iesaistīti rūpēs par mieru un brālīgumu. Tad turpinot šo uzrunu amatpersonām un diplomātiskajiem dienestiem, pāvests pievērs uzmanību tam, ka šobrīd Eiropas Savienība ir tāda sašķelta un daudzas sabiedrības ir noraizējušās par savu drošību, un eh, pakļaušās eh, tādai konsumismu izraisītai eh, anestēzijai, nogurumam un neapmierinātībai, tātad tāds patērnieciskums, ka man, man, man, un arī mēs šeit Latvijā mēs jūtamies apdraudēti, mēs jūtamies noreizējušies par savu drošību vai citi neapdraud mūsu identitāti, neapdraud līdz ar to arī mūsu uh, eksistenci, un pāvests norāda par dēļ šīs uh, neapmierinātības ir Eiropas Savienība pārņēmusi demokrātijas skepse. Uh, viņš saka, tāpēc ir būtiska visu dalība, lai sasniegtu ne tikai kopējos mērķus, bet lai gūtu atbildi uz to, kas esam, proti sociālas neatkārtojumas un tajā pašā laikā cita no citas atkarīgas būtnes te mēs atkal nonākam pie tām atziņām, par kurām mēs dalījāmies, tad, kad lasījām pāvesta Franciska encikliku visi brāļi. Jā, ka tātad mēs visi esam radīti attiecībām, mēs visi an, esam aicināti atzīt to, ka mēs esam nepilnīgi, ka mēs esam ierobežoti un ka mums ir vajadzīgs otrs cilvēks, no kura mēs varam mācīties. Un tāpat laikā uh, jā, mēs esam radīti attiecībām, mēs esam radīti komunikācijai, mēs esam radīti kā sociālas būtnes, tāpat laikā mums ir jāapzinās arī to katram to savu neatkārtojumu un, un universālo pienesumu, ko tikai es varu pienest, ko tikai tu, klausītāji, vari pienest pārējai sabiedrībai, ko neviens cits nevar. Ja, bet tā tad Anzīstot to, ka ir kaut kas unikāls, es uh, redzu, ka tas kalpo pārējai sabiedrībai, tas mani nenošķir uh, no pārējās sabiedrības. Mēs bieži vien uh, varbūt arī sajūtam tādu kārdinājumu saskatīt, ka lūk, es ar kaut ko atšķiros, vai mana grupa, mana kopiena ar kaut ko atšķirās, un tad mēs noslēdzamies no pārējiem, un mēs tikai atveramies sev līdzīgajiem. Bet uh, pāvis mums atgādina, ka tieši otrādi es esmu radīts īpašs, lai kalpotu pārējiem, un kāds cits ir radīts atšķirīgs no manis un īpašs, lai es varētu mācīties no viņa, lai varētu atklāt to, ka šis cilvēks dara eh, mani bagātāku. Jā, tātad mēs esam sociālas neatkārtojamas un tajā pašā laikā cita no citas atkarīgas būtnes. Manuprāt, ļoti, ļoti vērtīga apziņa arī tu klausītāji vari eh, šodien tad eh, apdomāt to, kas ir tas, kas tevi ir unikāls, neatkārtojums, ko tikai tu vari pienest pārējai sabiedrībai. Un tad lūgti Dievam žēlastību, lai tiešām tu to redzētu kā svētību citiem, ka tas ir kaut kas tāds, ar ko tu vari kalpot pārējai sabiedrībai, ka tas nevis tevi nevis nošķir no pārējās sabiedrības, bet ka tas tevi ved pie pārējās sabiedrības, un tad arī lūgtu Dievam šo žēlistību saskatīt, ko es varu mācīties no citiem – ka es ar savu unikalitāti neesmu pašpietiekams, bet man ir vajadzīgi citi eh, cilvēki, kas man ir līdzās un no kuriem es varu mācīties. Mēs eh, visu eh, šo dokumentu visi brāļi lasījām tieši šādā kontekstā, ka mēs katrs esam unikāls, neatkārtojams ar īpašu misiju, Dieva gribēts, un tāpat laikā radīti, lai kalpotu viens otram ar šo savu unikalitāti, nezaudējot savu uh, identitāti, tātad nemēģinot atdarināt citus, bet gan saskatot, kas ir manī vērtīgs, lai es nestu to citiem, un kas citos ir vērtīgs, ko es varu mācīties savā dzīvē, ko viņi eh, pienes man. Jā, tā tad, manuprāt, tādas ļoti, ļoti vērtīgas atziņas. Un pavas Francisks saka, ka tātad no šīs uh, demokrātijas izriet arī politika, kura ir vērsta uz visu kopējo pilsoņu tādu līdzatbildību un ka mēs visi meklējam šo kopējo labumu. Pavas to arī nosauc par kopējā labuma mākslu. Ka nevis manas intereses, manas vajadzības, bet kāds ir visu mūsu kopējais labums. Un vispirms jau pievēršot uzmanību, protams, viss vājākajiem, visneaizsargātākajiem. Eh, Tiem ir prioritārā uzmanība, kam būtu jāveltī. Un arī šodien, kad mēs eh, piedzīvojam varbūt kādas grūtības un neapmierinātību ar mūsu valsts iekārtu, ar lēmumiem, kas tiek pieņemti, tad arī mēs varam izvērtēt to, cik ļoti tas eh, man neapmierina vienkārši tāpēc, ka tas man ir nērti. Ja, un tad varbūt, ka ir vērts padomāt par šo kopējo labumu. Un arī tad pāvests aicina paraudzīties ne tikai uz visvājākajiem savas sabiedrības kontekstā, bet arī tad paraudzīties uz tiem, kas nepiedara pašu tautai. Kā arī ar šiem cilvēkiem mēs aicināti būt solidāri, kuri dalās ar šiem brāļiem un māsām, kas nāk pie mums no citām kultūrām, citas vides. Pāvests arī novērtē to, ka Grieķija ir viena no tām valstīm, kuru brāļu un māsu migrantu izcelšanās ir ietekmējusi tādā veidā, ka šis migrantu skaitlis stipri pārsniedz salas iedzīvotāju skaitu. Tas ir radījis ekonomisku krīzi. Viņš saka, tad ļoti žēl, ka uh, Eh, tā vietā, lai izrādītu solidaritāti, Eiropas Savienība bieži ļaujās tādam nacionalistiskam egoismam un nobluķējas sevī. Un Pāvis saka, tāpēc Grieķijas zemes, uh, uh, apmeklējot Grieķijas zemi, viņš migrantu jautājumu aicina risināt kā uh, komunitāru uh, vīziju, tātad ka mēs visa kopiena, visa Eiropas Savienība raugāmies uz šo izaicinājumu visi uh, kopā, lai tad arī migranti, kas uh, meklē uh, drošākus cilvēka cieņai atbilstošus apstākļus, tiktu pieņemti, aizsargāti, par viņiem tiktu gādāts un tie tiktu integrēti, pilnībā respektējot viņu cilvēciskās tiesības un uh, cieņu. Es domāju, ka arī mums latviešiem ir eh, ļoti daudz aizspriedumi un jautājumi par eh, migrantiem, par cilvēkiem, kas ienāk. Mums ir arī varbūt eh, jau savs kaut kāds viedoklis par to, cik tas ir bīstami, bet bieži vien tad tās ir bailes vienkārši no svešā, no nezināmā. Tātad arī šie ir cilvēki, kuriem pienākās tiesības, cieņa un uz kuriem mēs kā kristieši esam aicināti raudzīties kā uz brāļiem un māsām, kurus esam aicināti pieņemt, aizsargāt un par viņiem rūpēties un arī viņus integrēt uh, savā uh, sabiedrībā. Uh, un uh, jā, tad arī vēlreiz līdzīgi kā Kiprā un arī kā Latvijā, Pāvis Francisks aicina raudzīties uz mūsu saknēm, kas liek mums atcerēties to, uh, no kurienes mēs nākam un tad uz kurien arī mēs ejam. Tā, tāds varētu būt tāds kopsavilkums šai pāvesta tikšanās reizē ar valsts amatpersonām. Es domāju, ka tagad ir laiks dziesmai, un pēc tās tad varēsim turpināt šo sarunu. Kungs, tava žēlastība! sniedzas līdz debesīm, līdz debesīm. Un tava uzticība līdz padebešiem, līdz padebešiem. I crecer.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 Eh, sacījis eh, savas eh, Grieķijas vizītes laikā. Tad iepriekš mēs ieklausījāmies tajā, kas viņam bija sakāms valsts amatpersonām, diplomātiskajiem dienestiem. Tad tāds aicinājums paraudzīties uz to, ka mums ir jāskatās pāri sev, pāri šiem apvāršņiem, ne tikai noslēgties sevi un esam aicināti arī raudzīties viens uz otru. Tad atkal šis aicinājums uz brālību. Mēs redzam, cik šī vēsts ir uh, svarīga un būtiska uh, pāvestam Franciskam uh, mūsdienu kontekstā, nesot evaņģēlīju vēsti. Ka arī mēs, mūsu ticība, ja tā nevar būt atrauta no citiem cilvēkiem, un mēs varam būt patiesi cilvēcīgi tikai tad, kad mēs esam attiecībās ar citiem. Eh, tad pāvests Francisks arī tikās Grieķijā ar eh, pareizcīgo arhibīskapu Jeronīmu II, līdzīgi arī kā eh, Kiprā, tad pareizcīgie ir vairākumā un arī tad pāvests līdzīgi kā Kiprā norādījuši mūsu kopīgajām saknēm, lūdzot arī reizē piedošanu, pareizticīgajiem brāļiem un māsām par visām tām kļūdām, ko savulaik ir pieļāvuši daudzi katoļi. Un tad viņš, jā, nebainoties lūgt šo piedošanu, arī norādīja uz šīm kopīgajām saknēm, kas ir abām baznīcām, kas sniedzas cauri gadu simtiem. Viņš sacīja, ka viņš aicina neļaut sevi paralizēt negatīvismam un pagātnes aizspriedumiem, bet paraudzīties uz realitāti ar jaunām acīm. Pāvests arī dalījās savās pārdomās, kā viņam ranās doma apmeklēt Grieķiju, un viņš saka, lūdzoties pie apustuļu un mocekļu, kā pa Romā, viņš sajūta pamudinājumu ar lielu cieņu un pazemību svēceļot uz Grieķiju, lai atjaunotu apustulisko vienību un dzīvinātu brālīgo mīlestību. Viņš jau ar e, arhibīskapu Jeronīmu ir ticies jau iepriekš, pirms pieciem gadiem Lesbas salā, un e, viņš arī kārtīgi reizi norādīja, ka migrantus nedrīkst vienaldzīgi atstāt un raudzīties uz viņiem kā uz nastu. Ja, e, tad mēs redzam, ka pāvests gan ir gatavs atzīt kļūdas, kas ir pieļautas vēstures gaitā, gan arī tad raudzīties nākotnē, ka mēs esam aicināti pirmkārt paraudzīties uz eh, savām kopīgiem saknēm. Vienmēr šis atgādinājums pāvestam ir tik ļoti svarīgs. Gan Latvijā viņš runāja par šīm paudžu attiecībām un raudzīšanos uz savām saknēm, gan arī Kiprā, tad arī šeit Ja, tātad, ja mēs gribam būt patiesi stipri savā identitātē un būt tādās patiesās attiecībās ar citiem cilvēkiem, citām kopienām, tad mums ir jāraugās uz šiem kopīgajiem pamatiem, uz kopīgajiem saknēm. Un tad vienmēr arī šis kopīgais ceļš ir saistīts ar rūpēm, Eh, par tiem, kuriem ir vajadzīga visvairāk eh, palīdzība, un šajā kontekstā pāvests īpaši izceļ migrantus. Arī esmu sacījis par eh, šo pāvesta vizīti uz Lesbas salu kādreiz pirms pieciem gadiem, kad bija šī um, traģiskā katastrofa, kad uh, kuģi savarēja, uh, nesasniedza šo salu. Tad pāvests devās uz turieni, lai parādītu savu tuvumu šiem cilvēkiem un arī pievērstu visas pasaules uzmanību šai eh, krīzei, un eh, kā tad pāvis arī saka, migrantus mēs nedrīkstam vienaldzīgi atstāt un raudzīties uz viņiem kā uz nastu. Ja, un tad atkal atgriežoties pie sarunas par uh, kopīgajām saknēm ar uh, pareizcīgajiem, tad pāvests saka, kādas ir mūsu kopīgās saknes, kas sniedzās cauri gadu simtiņiem. Tās ir apustuliskās saknes – Jā, svētais Pāvils tās izgaismo lietojot izteicienu, ka mēs esam uzcelti uz apustuļu pamata. Jā, tātad tieši grieķu kultūrā visi apustuļi darbojās, sludināja labo vēsti, rakstīja vēstules, rakstīja evaņģēlijus, un tas arī ir tas, kas mūs vieno ar citiem kristiešiem, šis apustuliskais pamats, apustuļi, kuri tad sludināja Jēzus atstāto vēstījumu pasaulē. Bet, protams, ka līdzīgi kā tas notiek visur starp cilvēkiem, tad arī kristiešu starpā ir notikusi attālināšanās, un pāvis saka, mūs ir saindējusi pasaulīgā, mūs ir saindējušas pasaulīgās indes, aizdomu nezāles ir palielinājušas distanci, un mēs beidzām izkopt vienotību, Jā, tad arī redzam, ka šis vienotības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs starp kristiešiem. Un arī pavisam drīz jau pēc mēneša janvārī būs šī vispasaules kristiešu vienotības nedēļa. Mēs lūdzamies par kristiešu vienotību, tad redzam, cik šis jautājums ir svarīgs un aktuāls katram no mums, ka tas arī uh, tad eh, varētu veicināt to evanģelizācijas darbu un ka tas varētu padarīt eh, šo vēsti autentisku, ka cilvēki redz no malas, cik kristieši ir vienoti savā starpā. Un eh, pavas tad arī runā par to, ka šo vienotības ceļu mēs varam iet tikai pateicoties Uh, svētā gara darbībai, ka cilvēks pats no sevis uh, neko nevar, bet tas vienmēr var nest augļus svētajā garā. Un uh, pāvis saka, tad svētais gars ir kā vienotības, gudrības un iepriecinājuma gars. Pirmkārt jau tā tad vienotības gars, cik svarīgi ir atzīt šo vienreizējo vērtību, kas atmirts katrā cilvēkā, katrā brālī un māsā. Un eh, tad mums eh, nevajag baidīties palīdzēt viens otram, pielūgt Dievu un kalpot tuvākajiem, pilnīgi respektējot otra brīvību. Pāvis sacīja, es lūdzos, lai mīlestības gars gūst virsroku pār mūsu pretošanos un padara mūs par vienotības cēlājiem, jo ja mīlestībai patiešām izdodas izskaust bailes un pārvērstās mīlestībā, tad mēs atklāsim, ka tas, kas mūs glābj, ir vienotība – Ja, tad, kā gan, lai mēs liecinām pasaulē par evaņģēlisko saskaņu, ja mēs kristieši esam šķirti. Ja, tad redzam, ka šīs attiecības ar Dievu arī vienmēr mūs vērš uz attiecībām ar citiem cilvēkiem. Un arī tad, protams, ka tas nav viegli, mēs varam arī tagad pat katrs atcerēties kādus cilvēkus savā dzīvē, kuri mūs skaitina, kuri mūs tracina bet mēs esam aicināti arī apzināties to, ka mēs esam viens vesels ar šiem cilvēkiem un ka mēs dalamies vienā kopīgā liktenī. Ja, un tad lūgt, mēs varam lūgt Dievam šo vienotības garu, lai tas mūs piepilda un lai tas mums palīdz mīlēt vienam otru un ka tas palīdz tad arī padarīt šo kristīgo vēsti autentisku. Tad otrā lieta, tad pirmā tas svētā gara, var teikt, īpašība, ko pāvests izceļ, ir vienotība, otrā ir gudrība. Ja, ka mēs aizvien vairāk iepazīstot Dievu, arī kļūstam atvērtāki pret citiem cilvēkiem. Grieķu kultūra tieši arī bija tā, kuras ietvaros baznīcas tēvi ir formulējuši ticību. Pāvests arī norāda uz to pozitīvo aspektu, kas ir eh, pareisticīgo baznīcā, kura piešķir lielu nozīmi teoloģiskajai formācijai un cilvēku sagatavošanai. Jā, ka tā, ten, tā, eh, tas eh, parāda to mūsu vēlmi likt lietā arī mūsu prātu, mūsu intelektu, mūsu attiecībās ar Dievu, un jo labāk mēs saprotam Dievu, jo vairāk arī tad mēs varam iepazīt otru. Uh, Tātad eh, svētais gars, kas mums palīdz iet vienotības ceļu, kas mums palīdz arī tad, eh, piepilda mūs ar šo dievišķo gudrību, un vispēdzot tad arī trešais aspekts, ko pāvests izcēla, ir iepriecināšana. Ka mēs esam aicināti rūpēties par eh, tuvākajiem, rūpēties par visvājākajiem, rūpēties par trūcīgākajiem sabiedrības locekļiem, attīstīt sadarbību – un ka tas e, dod lielu iepriecinājumu. Ja, ka šī tuvāka mīlestība ir e, tā, kas e, mums dāvā gandarījumu, un, protams, ka pāri visam tad arī ir nepieciešama lūkšana. Mēs lūdzam par šiem saviem tuvāk mīlestības darbiem, mēs lūdzam par šiem cilvēkiem, pie kuriem Dievs mūs ved, un tad lūkšanā mēs varam arī smelt spēku tie mūsu tuvāk mīlestības darbiem. Um, jā. Uh, pavasarī uzrunājot, tad pareizticīgos sacīja, ka ticības brāļi cits citam tuvojas, viņu sirdīs nonāk svētā gara uh, mierinājums – Un eh, tad arī noslēdzot šo vizīti, pāvests Francisks aizpildīja viesu grāmatu, kurā viņš tad arī ierakstīja, ka es ierados šeit ar mīlestību un cieņu kā svēceļnieks un brālis Kristū, domāju par mūsu kopīgajām apustuliskajām saknēm un lūdzu svēto garu, lai viņš palīdz mums kopā staigāt viņa ceļus. Tad, eh, ja mēs gribam ja mēs redzam arī savā ikdienā varbūt kādas eh, grūtības saprast citus cilvēkus, viņus pieņemt, uh, viņus mīlēt, tad eh, tas, kas mums ir ļoti nepieciešams, ir eh, svētais gars. Un kāds varbūt varētu teikt, bet kā es tad lai veidoju attiecības ar svēto garu, kā lai es eh, iemācos viņam sakot, tad ir tāda ļoti spēcīga, bet vienkārša lūkšana kristīgajā tradīcijā, kur mēs sakam, nāc svētais gars. Tieši tik vienkārši, ja. nāc svētais gars. Un izsakot šo lūkšanu, mēs eh, piesaucam svēto garu, kas mums var palīdzēt tad arī tuvoties Dievam un tuvoties citiem cilvēkiem. Um, pavests arī tad uh, tikās ar uh, reliģiskajiem, reliģisko ordeņu locekļiem, ar garīdzniecību. Uh, viņš uh, tad arī norādīja uz šo zemi, uz uh, Grieķiju, kā uz tādu Eh, kristietības un grieķu kultūras satikšanos, kuras eh, viens no galvenajiem varoņiem ir bijis apustulis Pāvils, kurš tātad ir izmantojis grieķu kultūru, lai parādītu, kā tajā var iesakņoties evaņģēlijas, un te pāvests atsaucās tad uz apustuļa Pāvila uh, uzrunu Atēnās, kuru mēs varam lasīt apustuļu darbos, kas varbūt nešķiet pirmajā brīdī tik sekmīga, Jā, tad pāvests uzrunā Eiropagā, tad šajā vietā, kur ir sapulcējušies visu reliģiju pārstāvji, tiek pielūgti visi dievi. Pāvis saka, lūk, atēnieši, es redzu, cik jūs esat dievbijīgi, ja, un es esmu jums atnācis sludināt to dievu, kuru jūs nepazīstat. Tad Pāvils ļoti labi saprata to kontekstu un kultūru, kurā viņš sludina. Tad arī pāvests izceļ tādas divas uh, divus tādus aspektus, ko mēs varam mācīties no svētā Pāvila ehm, viņa uzrunā Atēnās. Un pirmā lieta, tad, uz ko pāvests mūs aicina pievērst uzmanību, ir paļāvība un uzticēšanās. Pāvests saka, kad Pāvils Eiropagās sāka sludināt Kristus augšām celšanos, viņš tika izsmiets, taču viņš nesūdzējās un neatkāpās. Tādam jābūt īstam apustulim, sacīja Pāvests Francisks, viņam ir Paļāvīgi ir jāiet uz priekšu, viņš nedrīkst baidīties no negaidītām situācijām, viņam nav jāaprobežojas ar ierasto un to, kas atkārtojas. Ja, tā tad mēs esam aicināti iet šo dieva ceļu, kurš nebaidījās būt mazs, kurš nebaidījās pazemoties, kurš nebaidījās atteikties no visa, lai kļūtu kā ieraugs. Ja, un arī mēs bieži vien varbūt zaudējam dušu, redzot to, ka mēs esam mazi, un arī dzird cilvēkus reizēm sakot, kā, bet eh, kristieši ir tik maz, un, un, un baznīca ir tik maza, un, un tā tālāk, bet eh, tad tā mēs varam, eh, varam atcerēties šos vārdus, ka Dievs, ka Jēzus mūs aicina nebaidīties, ka šis mazais pulciņš var paveikt lielas lietas, arī kā ieraugs. Ja? Viņš, viņš izraudzē visu, visu mīklu. Ja? Tāpēc nebaidīties, nezaudēt eh, cerību un paļauties, uzticēties Dievam, eh, lai mēs tad varētu būt kā šis ieraugs visai pasaulē, būt par eh, zemes sāli un pasaules gaismu. Uh, Otra eh, lieta, tātad tā pirmā lieta, uz kuru pāvests eh, norādīja, ir paļāvība un uzticēšanās, kas eh, raksturo apustuļu Pāvila darbību. Otra lieta, tad, ko varam mācīties no svētā Pāvila, ir atvērtība, laipnība, jeb otra pieņemšana. Ja, pāvests saka, tā ir iekšēja attieksme, kas ir nepieciešama evanģelizācijai. Evanģelizēt nenozīmē piepildīt tukšu vāzi, Šeit, ka vispirms evanģelizācija nozīmē izgaismot to, ko Dievs jau ir sācis piepildīt. Ja, un te arī tad pāvests atsaucās uz tiem Pāvila vārdiem atēniešiem, ka jūs galīgi, viņš tāda nesaka, jūs galīgi maldāties, tagad es jums mācīšu patiesību, bet tieši otrādi viņš saka ar to, ka eh, jūs um, esat tādi reliģiski, uh, Ja? Es eh, jums parādīšu to, kur tad eh, jūs varat meklēt piepildījumu tam jau iesāktiem ceļam. Un tas ir arī aicinājums mums, eh, kristiešiem, raugoties uz citiem cilvēkiem, nevis tagad teikt, ka lūk, es tevi mācīšu, kā ir pareizi, un tu neko neesi līdz šim zinājis. Mēs tagad no nulles visu apgūsim, bet tieši otrādi, ja, ka lūk, tevī jau ir šīs lambās sēklas, kuras tad Jēzus vēlas piepildīt. Un pavasts saka, ka arī šodien no mums tiek prasīts, lai mēs pieņemtu, būtu viesmīlīgi un gribētu un prastu saliedēt cilvēciskās kultūras un reliģiskās atšķirības. Tātad caur šīm cilvēciskajām draudzības attiecībām mēs varam iet tad šo evanģelizācijas ceļu, kas no mums tātad pieprasa atvērtību, laipnību un otra pieņemšanu. Un pāvests tad arī sacīja, ka viņš īpaši personīgi centās uzrunāt klātesošos, sakot, māsas brāļi, esmu atkal šeit, lai jūs satiktu. Ja, un te pāvests tad pēc tikšanās ar garīdzniekiem tikās ar uh, ar bēgļiem Lesbas salā, tātad tur, kur viņš jau bija pirms pieciem gadiem, un tad viņš uzrunāja šos migrantus, viņš pats tikās ar kādiem 200 migrantiem, bet tur ir daudz, daudz vairāk viņu, šaka māsas brāļi, esmu atkal šeit, lai jūs satiktu. Esmu šeit, lai pateiktu, ka esmu jums līdzās. Esmu šeit, lai redzētu jūsu sejas, ieskatītos jums acīs. Tās ir baiļu un gaidu pilnas acis Tās ir acis, kas skatīja vardarbību un nabadzību, pārāk daudz asaru slacītas acis. Tad, piekdie, piedodiet, 5. decembrī svētdien pāvests tikās ar šiem bēgļiem un uzrunāja viņus pirms lūkšanas kunga eņģelis, Un, manuprāt, arī tas ir tāds svarīgs aicinājums un piemērs, ko pāvests rāda, ka lūk, raudzīties jā, ieraudzīt otru un sastapt otru, ieskatīties šajā sejā, ieskatīties šajās acīs, jo tad tā kļūst par personisku sastapšanās. Tad tas otrs cilvēks man vairs nav kaut kāds tikai uh, skaitlis, kaut kāda statistika, kaut kādi dati, bet persona, ko es pazīstu, ar kuru es esmu sastavies personiski un uh, uz kur, kurai tad ir daudz lielāka ietekme uz manu dzīvi. Un pāvestam Franciskam šī bēgļu problēma ļoti at, nu, aktuāla. Tad viņš arī norāda uz to, ka šis jautājums ir visas pasaules problēma. Jā, tā ir humanitāra krīze un tā skar visus. Uz spēles tiek liktas cilvēku dzīvības un visas sabiedrības nākotne. Noslēgšanās un nacionālismi noved pie katastrofālām sekām. Doma, ka pietiek glābt tikai sevi, aizstāvoties pret visvājākajiem, kuri klauvē pie mūsu durvīm, ir ilūzija. Un tas ir aicinājums eh, visai, visai Eiropas Savienībai, visai rietumu kultūrai nebaidīties no svešā, <clears throat> nebaidīties no citānākā, jo tie visi ir mūsu eh, brāļi un māsas, un eh, tieši atvērtībā mēs varam augt, nevis noslēdzoties vienam pret otru. Tad atkal uzrunājot eh, bēgļus pavas sacīja māsas, brāļi, jūsu sejas, jūsu acis prasa, lai mēs nenovērstos, nenoliektu savu cilvēcību, kas mūs visus vieno, lai jūsu stāsti kļūtu par mūsējiem un lai mēs neaizmirstu jūsu traģēdijas. Te arī tad eh, pavasts eh, atsaucās uz to slaveno bildi, kur ir izskalots šis zīdainis jūras krastā, ja, ka tās ir traģēdijas, tās ir dzīvības, kas tiek pazaudētas e, šajā jūrā. Un <clears throat> pāvestam, pāvesti aicina paraudzīties katrs cilvēks, e, kas e, mēro šo ceļu, ir vērtīgs dievācīs, un katram šim cilvēkam piemīt cieņa. Un pāvests saka, tad mums ir aicinājums pārvarēt bailes, bailes, kuras nogalina pārvarēt vienaldzību, kas arī e, nogu, nogalina šo neinteresētību, e, kas e, varbūt ļoti viegli notiesā un izturās tā viegliprātīgi pret tiem, kas atrodas nomalē. Un tikai tad, kad mēs paši varbūt nonākam kaut kādā kritiskā situācijā, vai kad mēs sastopam kādu cilvēku, un tas mūs sāk skart personiski, tad mēs sākam par to varbūt vairāk uztraukties bet eh, pāvis saka, tad mēs esam aicināti nolikt pie malas bailes, šo vienaldzību, neinteresētību un paraudzīties tad uz tām cilvēku dzīvībām, kuras ir liktas uz spēles eh, šajā eh, migrantu krīzē. Un pāvests atsaucās uz savu vizīti pirms pieciem gadiem. Viņš teica, ka diemžēl maz kas ir mainījies pa šo laiku. Un tāpēc mums ir vēl joprojām daudz darāmā, lai rūpētos par katra cilvēka personas cieņu un tiesībām. Pāvis saka, ir saprotams, protams, mūsu bailes, piesardzība un grūtības, ir manāms nogurums un apjukums, ko vēl vairāk palielina ekonomiskā krīze un pandēmija, bet taču ne jau ceļot mūrus var atrisināt problēmas un uzlabot sabiedrības dzīvi, sacīja pāvests ja tas var atrisināt apvienojot spēkus, rūpēs par citiem, atbilstoši katra reālajām iespējām. Tātad, ja mēs izvērtējam savus spēkus, mēs izvērtējam savas iespējas, bet tad mēs arī darām visu, kas, kas mums ir pa spēkam, lai uh, rūpētos par uh, šo iespēju būt atvērtiem citam pret citu, nevis noslēgties. Uh, Pāvests saka, viegli ir vadīt sabiedrisko domu, izplatot bailes no otra. Kāpēc tad ar tādu pašu sparu nerunāt par nabagu eksploatāciju, aizmirstajiem un bieži vien plaši finansētajiem kariem, par ekonomiskajiem līgumiem, kas noslēgt uz iedzīvotāju rēķina, par slepenajiem darījumiem, kas saistīti ar ieroz, ieroču tirzniecību un izplatīšanu? Jā, ka tā tad mēs tikko kā mūsos tiek iesētas bailes no citiem, tad mēs kļūstam arī ļoti viegli eh, manipulējami. Un, eh, lai, mūs, lai ar mums nevarētu manipulēt tik viegli, tad mums ir jāmācās nebaidīties vienam no otra. Jā, un tad Pāvils saka, ja mēs gribam sākt no jauna, tad mēs vispirms esam arī aicināti paraudzīties bērnu sejās, kur ir mūsu nākotne. Un viņš arī saka, tad šis mazais Alans Kurdī, kuru bilde aizkustināja visu pasauli pirms sešiem gadiem, jā, šis vidusjūras krasta aizskalotais zīdainis, Tad pāvests atsaucoties uz šo fotografiju saka, nesteigsimies novērsties no brutālajiem attēliem, kuros redzami nedzīvi guļami pludmalēs un šo bērnu nekustīgie ķermeņi. Jā, ka tā tad, lai, lai šī, šī realitāte mūs patiešām uzrunā, lai tā mūs patiešām aizskar, un lai mēs neesam vienaldzīgi pret to, Pāvests Francisks akalā tā ļoti poētiski atgriežas pie vidusjūras, norāgodot to, ka šī e, jūra, kas ir bijusi par, jā, e, e, var teikt, tādu civilizācijas šūpuli, viņš to sauc par mūsu jūru, gan, gan Grieķijā, gan Kiprā, šeit, tad neļausim, lai šī mūsu jūra pārvēršas par nāves jūru, jā, lai tā tad atkal var būt uh, nu, vide, kas eh, mūs ceļ, arī atgādinot par to, ka šajo, šīs jūras krastos pats Dievs kļuva cilvēks, un viņš mūs mīl, un viņš aicina mūs šīs jūras krastos dzīvot kā brāļam un māsām, jo tad arī Izrēlas teritorija, kurā darbojās Jēzus, atrodas šīs jūras eh, krastos, un viņa vēsts bija tā, lai mēs dzīvotu kā brāļi un māsas. Um, Jā, tā tad es domāju, ka tā ir mūsu arī tāda vēsts, kurā mēs varam ieklausīties, ko pāvests Francisks atgādina, ka mēs, mūsu ticība prasa līdzjūtību un žālsardību, un ka tā mūs izaicina būt atvērtiem citam pret citu. Un tas arī ir tad novēlējums, mans novēlējums tev klausītāji, ka mēs augtu šajā tuvāk mīlestībā viens pret otru un nebaidītos no tiem, kas mums ir līdzās, nebaidītos no tiem, kas mums ir apkārt. Tā kā, jā, lai tad mūs visus pavada svētais garš, kurš mūs vieno nevis šķeļ, un kurš mums atklāja to bagātību, ko var otrs dāvāt, nevis, ka mēs otrā saskatām apdraudējumu. Paldies visiem, kuri sekojat līdz rādījumam arī. Paldies visiem, kuri klausāties šo raidījumu. Paldies visiem, kuri uzturat rādījumam arī darbību. Tad uh, turpiniet, turpiniet uzturēt rādījumu arī un tiekamies jau atkal katehēzē rīt. Rīt uh, svinēsim lielus svētkus gan baznīcā, gan rādījumam arī. Um, obligāti svinama svētku diena uh, saistīta ar Mariju. Uh,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 Rīta katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu deviņos no rīta.